أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الكريم استغفر الله العظيم واتوب اليه Kıymetli kardeşlerim, sizlerle çok hayati mühim bir konuyu paylaşmak istiyorum. Konumuz aldananlar konusudur. Bu konuda büyük İslam alimi İmam Gazali Hazretleri müstakil bir kitap yazmıştır. Kıymetli eseri İhya Ulumiddin'de özel bir bölüm açarak yine bu konuyu genişçe işlemiştir. Bu konunun içine sadece dünya ile aldanan, nefsini ilah seçen, öyle ona tapan ehli dünya değil, kafirler, münafıklar değil, bu aldanan grubun içine müminler de Müslümanım diyenler de girmektedir. Ne ile aldanılır? Nasıl aldanılır? İnsan ne verir ne alır da aldanmış olur. Bu nasıl bir hesaptır? Aldanma kardeşlerim tercihte oluyor. İradede oluyor. Hedefte oluyor. Niyette oluyor Cenabı Hakk'ın nazar ettiği yere bakmadığımız için, onun güzel bulduğunu güzel bulmadığımız için, bulunmadığı zaman insan aldanmış oluyor. Cehaletten kaynaklanıyor. Gafletten kaynaklanıyor. Serap su zannediliyor. Yani hedefte bir şey var ciğeri yanmış bir insanın aldanması, kafirin aldanması anlatılırken Hazreti Kur'an'da onların işi, durumu şu adamın haline benzer buyruluyor. Nur suresinde su aramaktadır. Ciğeri yanmaktadır ve çöldedir. Önüne bakar.